الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ايها الاحبه يسرنا لقاؤكم في هذا المسجد المبارك وفي مركز من مراكز أهل السنة والجماعة تناي فراها يكوكتانا نيني ndani ya msikiti huu ndani ya nyumba katika nyumba zake Allah ndani ya kituo katika vituo vya ahli sunna wal jamaa msikiti wa sunna hapa wapi kabutu au pana panaitwaje kabutu aiwa wallahi tunafurahi sana kukutana na nini na jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala alitukutanisha tukiwa ni watu wa sunna tukaachana tukiwa watu wa sunna tumekutana kwa mara nyingine tukiwa watu wa sunna hili jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala na ni neema kubwa sana kwetu sisi kutuongoza Allah kuwa ni watu wa sunna lakini kutudumisha tukiwa bado katika sunna yake Allah tabarak wa taala ili jambo la kumhimidi Allah tabarak wa taala ayuha alahibba kwangu mimi hii ni mara ya pili kuja katika kituo hiki nimepita takriban miaka miwili na mimi ndugu yenu mnanifahamu niko pale Mwanza wa Abdurrahman tumekuwa tukishirikiana kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuisukuma dini hii na da'wa hii iende mbele. Kwa hiyo basi ninapotembelea maeneo haya ninayo haki ya kufika kwenu na kuwaona. Pia nina haki ya kuitikia uwito wenu kwa kutembelewa na kufanyiwa ziara. Dini hii tunahitajiana kila mtu kwa nafasi yake ili kuhakikisha dawa salafia inakwenda mbele wallahi inatia furaha kuonesha dawa inaingia hadi katika vijiji inaingia na sisi inatufikia katika maeneo yetu haya ayuha ahibba tazungumza mambo mawili lakini yote ni kama jambo moja jambo la kwanza alibtilau sunnatun min Allah ala ibadi mitihani na misukosuko ni sunna yake Allah juu ya waja wake dini ya Allah tabaraka wa taala tunaposhikamana nayo na tunapoitetea na kuihami Allah atatupa mitihani atatupa majaribio atatupa misukosuko ili tuweze kuimarika katika dini yake na mwanadamu katika huli mwengu hawezi kuikimbia mitihani yake Allah tabaraka wa taala lazima mwanadamu ajaribiwe na hii dunia imeitwa darul ibtila ni nyumba ya mitihani siyo nyumba ya kupumzika na kutulia siyo nyumba ya kustarehe kila mtu atapewa mitihani kwa namna yake Allah asema am hasibtum an tadkhulul janna hivi mwadhania mtaingia peponi walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum hali yakuwa haijakujieni mfano wa yale yaliyowapata waliokuwa kabla yenu kwa hiyo muislamu yote yule atambue kuwa atajaribiwa atapewa mitihani atatahiniwa kwa imani yake aliyonayo iwe ni imani ndogo atapewa mtihani kwa imani hiyo hiyo aliyonayo ndogo iwe ana imani kubwa atapewa mitihani kwa imani yake kubwa na mitihani ya Allah tabaraka wa taala inatofautiana ina huyu atajaribiwa kwa ile na huyu atajaribiwa kwa hili kwa hiyo lazima tujitambue. Na sasa huwezi kupata neema ya Uislamu huu ukanufaika nao ukaimanika nao bila kupewa mitihani. Huu Uislamu ni neema eh, ni neema na ni dini tukufu. Hawapewi kila mtu, ni wachache. Kwa hiyo ukiwa katika hao wachache waliochaguliwa na Allah tabarak wa taala kupewa neema hii ya Uislamu kupewa neema ya sunna kupewa neema ya dawa salafia basi utambue utapitia misukosuko utapitia mitihani kwa sababu ya ukubwa wa hiki kikubwa ulichoneemesha nacho ayuha alahibba anasema Allah tabarak wa taala la anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala akizungumzia aya hii am hasibtum an tadkhulul janna maana hivi mwadhania nyinyi waislamu mtakuja kuingia peponi kabla antubetalau kabla hamjapewa mitihani watukhtabaru na kupewa ikhtibari na majaribio watumtahanu na mkapewa misukosuko na mitihani mbalimbali kama fuila billadhina min qablikum min al-umam kama walivyofanyiwa waliokuwa kabla yenu katika umam na ndio maana Allah anasema walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum haija kujieni nyinyi mifano ya yale yaliyowapata waliokuwa kabla yenu massatuhumul ba'sa wadh-dharra yaliwapata maradhi na matatizo na maumivu eh massatuhumul ba'sa manake al-amrad watu waliinusuru ya Allah watu wakainusuru haki wakainusuru sunna Allah kawapa mitiani kupitia maradhi je wa, hawa watu kweli ni wa kweli katika kuinusuru sunna ni wa kweli katika imani zao Allah kawapa mitiani kupitia hiyo kwa ndugu zangu tutajaribiwa kupitia afya zetu tutajaribiwa kupitia mali uchumi tangu umekuwa mwanasunna unaona uchumi unayumba mambo yanakwenda vibaya sivyo ndivyo usirudi nyuma ngangania wana subra hiyo ndio kawaida kilo ulichopewa ni kikubwa zaidi kwa hiyo tunachotakiwa asabru ala ala albala ni kuwa na subra juu ya mitihani inayotupata katika njia ya kwenda peponi njia ya kwenda katika pepo Allah anasema am hasibtum an tadkhulul janna hivi mwadhania mtaingia peponi katika pepo yake Allah tabaraka wa taala ili mnadhani mtaipata pepo enyi ndugu zangu waislamu Allah anatuambia mnadhani natarajia mtaipata pepo walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum hali ya kuwa Allah hajawajua hajawadhihirisha waliopambana katika nyinyi waliofauzu wakafaulu kwenye mitihani mbalimbali wa ya'lamu as-sabirin na Allah hajawajua waliovumilia subra ndiyo inahitajika katika kupambana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala kila mtu atapewa mitihani falibtila sunnatu min sunanillahi taala mitihani na misukosuko na majaribio ni sunna katika sunna zake Allah tabarak wa taala allati la yaslamu minha 'abdun min ibadillah misukosuko na mitihani ambayo hawezi kuiepuka na kusalimika na mitihani hiyo yoyote katika waja wa Allah tabarak wa taala كما قال تعالى كما لبسم الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا كل أبزان وإسلام إيه؟ هي آية،, آية أنا سيما ابن كثير رحمه الله تعالى والحاصل أنه أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده ألفوك شريع جهادك وجواك بين أن له فيه حكمة الله مبينيشك ومن حكمة ياكك تك شريعي جهاد وهو اختبار آه، عبيده نينيه نكمبا وهو اختبار آه، عبيده نكوابا واجيا في مبواك وجواك نان يتمتي نان يتمواسي ndugu waislamu Allah anasema am ahasiba an-nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun hivi wanadhania watu wataachwa waseme tumeamini pasina mitihani pasina misukosuko maneno ya watu ukishikamana na sunna huwezi kuepuka kusemwa utasemwa kuwa na subra watu watakusema watu watakunyoshea vidole watu watakudegesha eh innal ladhina amanu innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun tutachekwa tusemwa vibaya utasengenywa utatukanwa lakini wewe ngangania utaudhiwa kwa maneno utaudhiwa kwa matendo watu watakuudhi eh watu wataacha kukunusuru na kukusaidia watu unaoamini unaoshirikiana nao watakusaliti ndugu zako watakutenga kwa sababu ya sunna unatengwa wakati mwingine hata familia inaweza kukutenga kwa sababu ya dini bana eh wewe kama ni mambo ya dini dini yako bana basi achana na mimi ndugu zako watakutenga kuna watu utawapoteza kuna watu utawakosa kwa sababu ya dini yako wako baadhi ya ndugu watakutenga watakuacha na utawaacha kwa sababu ya dini ya Allah tabarak wa taala hilo lifahamu kwa hiyo mwanadamu mja anapokuwa katika mlango huu anatakiwa athibiti aimarike atambue ya kwamba hiyo ni misukosuko na ni mitihani yake Allah tabaraka wa taala mtume sallallahu eh, alaihi wasallam anasema eh, eh mtume sallallahu alaihi wasallam al-anbiya ashaddu an-nasi bala al-anbiya watu wenye mitihani mizito ni manabii thumma al-amthal fal-amthal kisha mfano wao mfano wao watu wenye misukosuko mikubwa na mitihani mizito kwenye hii dunia ni mitume wa Allah tabaraka wa taala yubtala al-mar'u fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi atapewa mtihani mtu kulingana na dini yake kulingana na ile imani yake alinayo kati akiwa ni mkakamavu katika dini yake ataongezewa mitihani na msukosuko lakini akiwa ni mtu legelege atapewa imani kulingana na mitihani yake na ndio maana katika hadithi nyingine Mtume الله عليه وسلم asema inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala hakika ukubwa wa malipo unatokana na ukubwa wa mtihani mtihani ukiwa mkubwa na malipo yake ni makubwa na ndio maana eh anasema man, man bitalahu Allah bihabibatayn atakayepewa mtihani na Allah kupitia vipenzi vyake viwili macho yake mawili Allah akampa mtihani akamwondoshea macho akavumilia huyu mtu eh, malipo yake ni pepo ndio maana wa inna Allah hakika Allah idha ahabba qauma anapowapenda watu ibtalahum huwapa mitihani faman falahu ridha atakayeridhia akasubiri akawa mvumilivu basi atapata radhi za Allah ataridhiwa na Allah tabaraka taala waman sakhata na atakayechukia akalalamika akakufuru eh falahu sakhat atapata kulingana na hiyo kufuru yake na kulalamika kwake kwa hiyo basi lazima watu watapewa mitihani na anasema Sheikh Suleiman ibn Abdullah al-Sheikh eh rahimahullahu ta'ala alipohitaji hadithi hii anasema hii hadithi sarihun fi husuli libtila liman ahabbahu Allah hadithi hii iko wazi katika kupatikana mitihani kwa watu wanaowapenda Allah watu wanaowapenda Allah lazima wape mtihani huwezi kuwa kipenzi cha Allah bila kutainiwa bila kujaribiwa bila kupewa misukosuko kwa namna yako ila atakayochagua Allah tabaraka wa taala ولما kana الانبياء anbiya walipokuwa manabii wa Allah tabarak wa taala afdal al ndio vipenzi bora zaidi wa Allah ndio vipenzi wanaopendwa zaidi kuliko viumbe wote na Allah tabarak wa taala kanu ashadda an balaa wakawa wao ndio ni mitiani mizito na mikubwa wa asabahum min al fi fillah ma lam yusib ahada na iliwapata mitiani na misukosuko na mabala kiasi ambacho hakijawahi kuwapata yoyote katika binadamu kwa sababu wao ndio viumbe wapendwa bora wa Allah ndio viumbe wanaopendwa na Allah zaidi kuliko yoyote kwa hiyo kiumbe bora mitume wa Allah walipata mitihani mizito liyanalu bidhalika thawaba adhim ili wapate kupitia hilo thawabu zilizokuwa kubwa wa ridwan akbar na ridha ambazo na radhi za Allah ambazo ni kubwa waliyataasabi bihim na ili waweze kuwaiga na kujiliwaza na wao wale watakaokuja baada yao ndugu waislamu ayuha alahibba ndugu zangu salaf dawa salafia inahitaji subra dawa salafia inahitaji imani dawa salafia inahitaji ukweli dawa salafia inahitaji ukweli katika nafsi zetu dawa salafia inahitaji kusubiri na kuvumilia wallahi mitihani ya Allah ni mikubwa Allah akikupa mtihani na unaswali Allah akakupa mtihani unafunga Allah akakupa mtihani unafanya khairi hiyo ni alama ya khairi wala sio alama ya shar al-alama al-albani rahimahullah ta'ala eh ana maneno yake mazuri alipoizungumza hiyo hadithi tuliyoitanguliza akasema hadithi ni dalili wa ni raddi fihi raddun ala du'afa'i al-uqul kuna raddi kwa watu wenye akili dhaifu wal ahlam na watu wenye uelewa mdogo alladhina yadhunnun ambao wanadhania anna almu'mina idha usiba bibala kwamba muumini anapopewa mtihani anapopatwa na mtihani kalhabsi kama kufungwa mu'min salafi mtu wa sunna akafungwa au tardi au akafukuzwa eh, akatimliwa eh, au iqalati min alwadhifa au akaachishwa kazi ونحو الى مفانه ان ذلك دليل على ان المؤمن غير مرضي عند الله تعالى كما هي دليل ان المؤمن هي ارضي وانا الله انا ما سفانا شيخ الباني الله وفاء امره وانسمع وهذا ظن باطن هي ذن يا فهذا رسول الله هو متبع الله تبارك وتعالى وهو افضل البشر na yeye ndio kiumbe bora katika binadamu wote alikuwa ni mtu mwenye misukosuko na mitiani mikubwa kuliko watu wote hata anbiya bala hata mitume wote yeye alikuwa na wazidi misukosuko na mitiani mtume alitainiwa kupitia afya yake nakumbuka mtume alirogwa mtume alirogwa eh akafungwa kwa wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam aliumia viungo vyake katika kuipigania dini ya Allah mtume aliumwa mtume alipata majeraha alipigwa aliumizwa mtume wa Allah lilala njaa siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka nje mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka nje anakutana na Abubakar na Umar anawauliza usiku nini kimewatoa nyumbani kwenu sasa hivi muda huu usiku mnatoka nyumbani mnaenda wapi wakasema ya rasulullah sisi hakuna kilichotutoa usiku njaa tuna njaa Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya Rasulullah njaa ndio kimetutoa usiku ma akhrajana illa al-ju' njaa imetutoa Mtume sana sana akaambia naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake ma akhrajani illa alladhi akhrajakuma hakuna kilichonitoa na mimi usiku isipokuwa kilichowatoa nini usiku na mimi pia nimetoa njaa mtume wa Allah tabarakata taala mama yetu Aisha radhiallahu anha anatuambia hapana hawahi kupita siku tatu mfululizo nyumbani kwa Mtume صلى pana panawaka moto panawaka moto pakiwaka usiku usiku hapo watu pakiwaka asubuhi jioni hapo watu pakiwaka leo kesho hapo watu wakati mwingine hauwezi cha kushindia illa al-aswadan isipokuwa tende na maji mtume wa Allah tabarak wa taala amepewa mitiani ambaye ange, ange Allah ange, aweza angetaka Allah mmilikishe ulimwengu angemmilikisha lakini Allah kampa mtihani waja wa Allah anapewa mitihani na misukosuko lakini hawayumbi wanathibitika hawaachi ile kheri walionayo kwa sababu mitihani wewe angalia ndugu yangu Muislamu mwana sunna tangu umeikubali sunna umepata misukosuko mingapi tangu umekubali sunna ukakubali dawa salafia huenda ndo ukipanda hauvuni eh yale mavuno yako yanashuka ya, ya kahawa mavuno yako ya karanga yanashuka mavuno yako eh, mashamba yanaanza eh, kubadilika tangu umekuwa mwana sunna Allah anakujaribu nakupa mtihani utaacha sunna kwa sababu ya shamba ya kuyumba katika shamba ya kuyumba kiuchumi kwa sababu ya afya kwa sababu ya vyote utakavyokuwa Allah akikupa afya njema utaondoka duniani unaweza Allah akakupa aka, aka, aka afya ndiyo lakini sunna kaipoteza unaondoka duniani na hii alafu sunna umeondoka nayo kuna faida gani ya kwenda mbele ya Allah ukiwa na afya njema alafu huna dini kuna faida gani ukienda mbele ya Allah ukiwa na miliki mashamba makubwa makubwa dini hauna kuna faida gani unaenda mbele ya Allah viungo vyako vyote vimetimia dini hauna ittaqullah tumche Allah tabarak wa taala ndugu zangu tutamue thamani yake hiki Allah alichotupa mshukuru Allah tabarak wa taala kukuileta sunna mpaka kukuletea hapa kijijini akaileta sunna akaiweka mahali pale sunna ambayo watu walikuwa wanaitembelea wameuza mazao yao wamepoteza mali zao wamepoteza umri na uhai kwa sababu ya kuitafuta sunna leo naipata sunna kiurahisi alafu na yumba katika sunna kwa ndugu zangu, haya ndio maneno tangu tumeanza ziara tunawaambia ndugu zetu wanasunni. Hiki ni kituo cha kumi na tano tangu tume ndani ya mkoa huu. Hatujabadilisha mada, ndio hii kuwakumbusha ndugu zetu Waislamu watambue thamani ya hii sunna ambayo wameipokea. Wako watu walimwaga damu kwa sababu ya sunna hii, wako watu walifilisika kwa sababu ya sunna wako watu walipoteza familia zao kwa sababu ya sunna wako watu walipoteza umri kwa sababu ya sunna usikae kwenye sunna ukadhani sunna ni asali walamba tu ukakaa kwenye sunna ukadhani sunna ni juice tamu ukikaa kwenye sunna Allah atakujaribu bali mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza zama hizi watu katika atakayekuwa ameshika dini ni kama ameshika kala moto aliyebeba sunna ni kama amebebelea kala moto ole wako ukalitupe hilo kala alafu unapita katika maji ukilitupa kala lile linayeyuka ndugu waislamu ndugu zangu wa masalafi watu wa sunna thibiti katika sunna maisha ndio hayo haya hata upewe nini maisha ni tabu tu dunia ndio dunia hakuna mwenye starehe moja kwa moja hata mtu au anaishi ghorofa ya mangapi wangapi lakini mitihani ndio ile ile utatainiwa uwe ni tajiri utatainiwa uwe ni maskini utatainiwa uwe ni mwanaume utatainiwa uwe ni mwanamke utatainiwa tunafanya nini asabu tusubiri tumshukuru Allah tabaraka taala wako watu wangapi wana afya zao wana wana afya nzuri wana akili nzuri wako watu wangapi wana mali lakini ni makafiri jitu alijui kumsujudia Allah tabaraka taala unatamani maisha yake kwa nini sio subira kwa haya mama mmoja anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiza ya rasulullah yule mama na maradhi ya kifafa maradhi ya kuzimia akianguka na zimia akamwambia rasulullah niombee nipone nadhalilika niombee nipone mtume sallallahu alaihi wasallam asema nitakuombea upone au kwenye subra upate pepo yule mama akasema nitakufanya subra nipate pepo ila nakuomba nikipata maradhi haya nguo zangu zisibuki nisije kaibika wanawake hao walifikia hatua hiyo wanawake za maisha yale ambayo wanaume leo yanatushinda hatuwezi kuwa na subra katika mambo yanayotujaribu Allah tabaraka taala shawai kulala njaa kwa ajili ya Allah kwa ajili ya dini ushawahi kukosa kwa ajili ya Allah tabaraka taala kwa ndugu zangu tuthibiti katika dini ya Allah tabaraka taala lakini pia anasema ah, anasema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala anasema ma arbitu ahada lam yusibu fi hadha al amr bala'u mimi simwonei wivu wala simtamani mtu yote ambaye hajawahi kupata mtihani katika dini yake hajawahi kupatwa mtihani kwa ajili ya dini tunasoma mtume sallallahu alaihi wasallam alipata majeraha meno akapigwa miguu kwa ajili ya dini ya Allah wa taala hasa mimi siwezi kumwonea wivu mtu ambaye hajawahi kupata msukosuko katika dini yake anateremka tu mambo yake yanateremka lazima utatikiswa unaweza ukatikiswa kupitia mkeo tangu umekuwa mwanasunna mwanamke anakusumbua tu unaweza ukatikiswa kupitia watoto ukatikiswa kupitia majirani ukatikiswa kupitia marafiki ukatikiswa kupitia ndugu yako ukatikiswa kupitia waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun tumewajalia baadhi yenu ni mitihani kwa baadhi mtasubiri ukatikiswa kupitia kwa mzazi wako mzazi wako kwa ndugu zangu tuimarike lakini anasema Masruq rahimahullahu ta'ala wadda ahlu bala'i yawm al hina yarawna thawaba anna juludahum quridat bil watatamani watu waliopewa misukosuko siku ya kiyama pale watakapoona ukubwa wa malipo yao na thawabu zao kwa malaiti nguzi zao zingechanwa chanwa na mikasi kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka taala kama ni mitihani ya maradhi eh, ambayo hakuna asiyeumwa katika hii dunia kila mtu ana maradhi yake naweza ukaona mimi naumwa eh, Allah waponye ndugu zangu eh, ambao wana majeraha yanayoonekana kuna watu wanaumwa maradhi yasiyoonekana We wakati unaumwa mkono kuna anayeumwa ini we wakati unaumwa jicho kuna anayeumwa figo kuna mtu yeye kila siku mbili watu waona ukienda kugando mwasaba kula kuta na ukienda hospitali utaona kwamba mimi siumwi kuna mtu ambaye kila wiki kila siku mbili tatu lazima asafishwe damu yake ili aendelee kuishi sasa haja kuletea mtihani wewe umeishi na kui, na kuna mmoja huyo na wajua sio mmoja wala wili wala tatu anambia shehe kwa wiki naenda Bugando nasafishwa mara mbili na kila nikienda sio chini ya laki nne ina maana takiwa angalau aishi wiki awe na milioni moja mfukoni kila wiki ana milioni moja kila wiki milioni moja analazimika kwenda kuoa anaonga milioni tano mwanamke ambaye ana kazi mwalimu angalau apate apate a, a, aweze kupata nini aweze e, kupata bima kupitia mke wake wako watu wamepewa mitihani hiyo kuna watu ambao wako kwenye mashine siku moja tu milioni kumi wako Ulaya watu hela wewe una mtihani gani ambao huwezi kuvumilia kwa ajili ya Allah tabaraka taala ukafanya sababu zinazowezekana Allah anakupa umri bado kuna watu ambao wamewapa mitihani ya macho hawajui wake zao wazuri wala si wazuri ajui kabisa sasa basi Allah anakupa ukiangalia mitiani ya kuumwa wako watu wameumwa wako manabii wa Allah nabii wa Allah Ayub mwili wake unatupa funza nabii wa Allah tabaraka taala mwili mzima watu walishinda kumkaribia kama ni mitiani ya afya wako mitume wa Allah viumbe bora Allah aliwapa mitiani kupitia afya zao kama ni mitiani ya uchumi wako manabii wa Allah Allah aliwapa mitiani ya uchumi mitume maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam wanatafuna majani kwa ajili ya njaa majani watu wananuka midomo kwa sababu ya kutafuna majani wewe ushatafuna majani haya yote lazima tuvumilie dini ya Allah tabarak wa taala tutainusuru Allah ametuchagua sisi kwa sehemu hii Allah amewachagua nini na kwa sehemu nyingine Allah amewachagua nini hivi ukirudi nyuma wewe katika dini ya Allah unataraji nini hasara kwa nani kama si kwako na familia yako na watoto wako na ndugu zako hasara ni kwako wala si dini ya Allah tabaraka taala man yabtadda minkum an dini ambaye atarudi nyuma katika dini ya Allah fasawfa yati Allah biqaumin Allah atawaleta watu yuhibbuhum wanampenda wayuhibbunahu eh Allah anawapenda na wao wanampenda yujahiduna fi sabilillah wanapigana na kupambana katika njia ya Allah wala yakhafuna laumata laim wasiogopa lawama ya mtu mwenye kulaumu usiogope lawama za watu kwa ajili ya Allah wa taala usiogope maneno ya watu kwa ajili ya Allah wa taala nyinyi mnaweza mkajiona ni wachache wallahi nyinyi ni wengi mtume wa Allah amepewa dini akiwa peke yake akaja akalingania akalingania akafanya da'wa akampata Abubakar radhiallahu anhu akalingania akalingania kwenye dawa akamfuata mwingine akampata mwingine leo tuko wanne watano sita saba kumi ishirini hafutarudi ukirudi nyuma katika dini wajidhuru wewe usirudi nyuma katika dini yako kwa sababu ya fulani wala fulani fulani kanisema unarudi nyuma kwenye dini fulani kafanya kadha a a tusirudi nyuma Allah ametuchagua watu wangapi walioko kwenye kijiji hiki Allah akatuchagua sisi ndugu zangu tutambue thamani ya hii khairi tutambue nafasi ya khairi hii tutambue nafasi dunia si lolote hata ukapewa nini kwenye hii dunia misukosuko iko pale pale matajiri wanaumwa maskini wanaumwa kuna watu kuna watu wana maradhi kuna hao matajiri unaowatamani wana misukosuko ukipewa utasema bora nilale kwenye nyumba yangu ya majani kuliko hii mitihani waliokuwa nayo watu huwa nawapa watu mfano kuna bwana mmoja alikuwa anatembelea gari ya milioni karibia 800 gari ya milioni 800 mtu anatembelea lakini anatembea na fuko la la kinyesi ametobolewa hapa hawezi kwenda haja kubwa kupitia njia ya kawaida ametobolewa hapa kinyesi kinatoka kina muda kwa fuko hapa na amewekewa mpira kinyesi kinatoka tu sasa Allah ametupa kheri tumshukuru Allah tabarak wa taala ndugu zangu lakini pia eh eh anasema Abdullah ibn Said e, rahimahullah ta'ala anasema ma karuma abdun inda Allah hajawahi kukirimiwa mja mbele ya Allah illa zdada albalau alayhi shidda isipokuwa mitiani itaongezeka kwake yeye yeyote atakayekilimiwa na Allah tabaraka wa taala mitihani itaongezeka hata hao watoto hao yani ukimwona mtu ni mwalimu wa shule amefanya mitiani mingapi mpaka amekuwa mwalimu kafanya mitiani ya chekechea kafanya mitihani ya sekondari kafanya mitihani ya chuo na nini mpaka akawa mwalimu kwenye hiyo kazi lakini sio hiyo mitihani tu katembea masafa mangapi kwenda shule na kurudi kwenda shule na kurudi kashinda njaa siku ngapi mpaka amefika hapo anapata mshahara huyo injinia huyo nani huyo nayemwona ni shehe huo ushehe kaupata kiasi gani mpaka akapata huo ushehe nyinyi mnajua wazazi nadhani tuko pamoja eh wengine tuna watoto wenu tuko watoto wenu unaona unapofikiria mtoto nini nini mpaka nafikia hapo hatua kuonesha kwamba hakuna jambo la kheri linalokuja kirahisi rahisi huwezi kupata usalafi sunna alafu kadhani ukopewa mitihani tufanye subra ya kuzungumza katika maneno ya wanachuoni ni mengi lakini namalizia namalizia jambo la msingi jambo moja muhimu sana e, baada ya kuona kwamba mitihani lazima tuipate ndugu zangu e, kwamba lazima misukosuko tuipate jambo lingine ambalo mimi na wanasihi e, tuwe na thabati katika dini ya Allah tusimame imara tusimame imara katika dini ya Allah tusimame imara na tusiyumbe usiyumbishe kwa sababu ya hiyo mitihani wala hiyo misukosuko tusimame imara ndugu zangu umri ni mdogo watu wanakufa sisi sababu kubwa ya hii ziara ni ni kuja msibani eh mke wa shekhe shekhi Akidu alifiwa na bibi yake na shangazi yake yani mkwe wake amefiwa na dada yake na mama yake ndani ya siku moja watu wanakufa na vifo vya ghafla ni vingi leo nasikia fulani kafa mali tulikuwa naye shamba tatuinao mshamba ameondoka ashaondoka hivyo katika alama za kiyama kathratu mautati alfujaa ni, ni, ni, ni kukithiri vifo vya ghafla watu nakufa ndani ya mwaka mmoja ndani ya wiki moja zamani mimi mnajua zetu eh huko zamani ilikuwa vifo watu wanavisikia kwa mwezi jamaa amekufa mtu wapi watu mpaka wanagopa maiti sikizi watu maiti waziogopi mtu anakaa naye tu hapa analala naye anashinda naye kwa sababu watu wameshazoea tu ipo zamu yako inakuja wezi kujua utakufaje hapa tumekaa hapa tujui nani anatangulia nani yuko mbele sasa lazima tujiandae yale mambo yasiyokuwa na maana mambo ya ajabu ajabu ambayo hayana faida na dunia yako na achapeka pembeni maugomvi ambayo hayana faida na dini yako hayana faida na akhira yako weka pembeni tupilia mbali chuki ambazo hazina faida na dini yako hujachukia kwa ajili ya Allah unachukia tu kwa mambo weka pembeni vinyongo visivyokuwa na faida na maisha yako na dunia yako weka pembeni tuende tupendane tusaidiane tujaliane tuheshimiane tuthaminiane tukosoane lazima tukosoane hicho tuweze kukataa lazima tukosoane ili tuweze kwenda mbele ya Allah tabaraka taala tuvumiliane kwa hiyo tusibadilike katika dini tusirudi nyuma hakika miongoni mwa alama kubwa za ahli sunnati wal jamaa athabatu ala din kuthibiti katika dini ya Allah tuthibiti kuwa na msimamo katika dini kile ulichokuwa nakikataa endelea kukikataa madam kimekataliwa na dini ya Allah sio leo unakataa hiki kisha unakifanya kile ulichokuwa nakipenda endelea kukipenda kwa ajili ya Allah tabaraka taala kumkosoa mtu haina maana wamchukia mwambie sikuungi mkono kwenye hili na ukikosolewa kukubali kukosolewa ndugu zangu eh tuthibiti katika dini tutupilie mbali misingi alama za al-sunna athabat kuthibiti katika dini wa adamu talawun na kutobadilika badilika kuwa na rangi rangi kama madawa asubuhi mwekundu jioni mweupe usiku ni mweupe asubuhi mweusi moyo na uso ni vitu viwili tofauti jamalul wujuhi ma'a qubhi nufusi kalqindili ala qabri almajusi uzuri wa nyuso na uchafu wa moyo ni kama taa juu ya makaburi ya wanaoabudu mataa majusi unaweka kaburi taa lina wakawaka lina mataa lakini aliyomo kwenye kaburi huyo anaadhibiwa waliyadhu billah Allah tulinde na adhabu za kaburini tuthibiti katika katika misingi ya sunna kusimama imara wa adamu talawun na kutobadilika badilika rangi Allah akikupa kuwa hivyo hivyo akiondosha kuwa hivyo hivyo. Tuko moja ndugu zangu, haya ni maneno nayasema, yani ndiyo nayasema kila ziara zangu zote. Wana sunna tunasumbuliwa na swala la kutovumilia kwenye misukosuko, tunabadilika. Wako wapi wana sunna wa mwaka elfu mbili? Wako wapi wana sunna wa mwaka elfu mbili na tano waliokuwa na jazba wanapiga watu kwa sababu ya sunna? Wako wapi hapo ambao walikuwa wanapinga talakini leo wako wapi wana sunna ambao walikuwa wanapinga hitima wako wapi wana sunna ambao walikuwa wasafirishi maiti wako wapi wana sunna ambao walikuwa wanapinga kuburuza wako wapi wana sunna wa miaka hiyo walikuwa wakali katika kunyoa ndevu wako wapi wana sunna hao walikuwa wakali na kwenye vyama wako wapi bure kabisa kila kitu alichokuwa nakikataa nakifanya wako hapa na sunna walikuwa nakataa miziki kwenye harusi leo hao wanaodai wana sunna utawakuta kwenye miziki kwenye matalakini kwenye mahitima wameendekeza njaa maslahi tamaa watu dini ya Allah haina mtu akuinusuru nani atainusuru dini ya Allah kama sio wewe mkiacha dini ya Allah Allah atakuacheni intansurullah ikiwa mtamnusuru Allah yansurukum Allah atakunusuruni wa yuthabbit aqdarakum na taimarisha nyayo zenu Allah atakuimarisheni wako wapi wana sunna yati mambo aliyokuwa yanakataa wanayafanya yote leo mwana sunna ni mwana sunna kabla hajapata shughuli ya harusi subiri apate harusi uliyoone na kuwa mkali hataki kushauriwa hataki kunasihiwa kwa sababu ana furaha yake watu wanagombana na walimu wao kwa sababu ya mambo ya dini watu wanagombana na mashehe kwa sababu ya mambo ya dini watu wawe wa kweli katika dini ya Allah tabaraka taala